karirimba ukabwikurikirana umunsi nk'uyu nk'aya mango kuri mikoro ni Ernest Pablo Bagiwabo muhinga bw'ivyuma ni Eric Uwimana kuwa mirongo ibiri uhesha uko umwaka utashe amakunga himbaza umunsi wahariwe impunzi izo nazo ugasanga zigira ingorane zishingiye ku buzima zitari nke uyu munsi muri kadirimba dushimikira ku bikorwa by'abarundi abo nabo bakaba baba muri Arizona ni muri leta zunze ubumwe za Amerika aho mu guhimbaza uyu munsi abo mushyirahamwe baho ni burundi arizona heritage organization bashimye guha agaciro abitanze mu gisata cy'indero akaba ari mu gihe abo ngo bari mu makambi y'impunzi atandukanye umutumire bakaririmba ni samuel ndayiragije arongoye baho samuel ndakuramukije amahoro cyane murakomeye urakomeye cyane kabisa sinzi namwe ngaho ngumwe mumerere ni n'umutekano baho muraho baho turiho turakomeye yego reka kumbuye mu kanya tuza kugaruka tuganire ku muri ibikorwa bimeze nsabe abandi barundi bari mu mahanga batumviriza kuri wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage ko umuganda wabo bashobora kuwutanga kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu na mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mirongo irindwi na gatanu amajana icyenda na mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu na mirongo irindwi n'indwi amajana atatu na mirongo itanu n'indwi amajana irindwi na mirongo icyenda na kabiri cyangwa kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri no kuri watsapu kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo itandatu na kane mirongo umunani na gatandatu mirongo ibiri na kabiri mirongo itandatu n'umunani mirongo itandatu na kane mirongo umunani na gatandatu mirongo ibiri na kabiri kararirimba ihagarariwe na benare niyo nkuru tukaba rero dusubiye kubaha ikaze nimuze twigine uburundi nimuze twigine uburundi Kaza tutambe mwantore mwe nimuze twigino burundi tutambe dutarike barundi mwe nimuze twigino burundi kararirimba wumvise ko uno munsi dushimikira ku bikorwa by'ishyirahamwe baho ni bari hariya muri arizona muri leta zumwe za amerika medali turakunda kuvuga tuti umuganda wabo buwuhe kumbe nabo barafugira umuganda ingene baba basanzwe bitunganije hajya babaye samuel na mahoro urakomeye yego ibikorwa rero kugira ngo duhimbaze uwa mirongo ibiri ruheshi umunsi mukuru wahariwe impunzi ku isi muri baho mukamwetekanije gute murakoze cyane ah, muri rusange ishyirahamwe aho mm. yego ariko ntigo turakumva neza ah, sinzi ko ntitugo turakumva neza ubu sinzi ngira ngo usanga ari buhinga ibintu by'ibirere ntitugo tukumva neza narimvuze nti ishyirahamwe baho ishyirahamwe rihurikiyemwo abarundi bari muri mhm. leta zunze yego ariko akaba ari ishyirahamwe eh, abarundi bose bagomba kwinjira muri amerika mu micungano yabo mhm. hanyuma baratuye indwi zidasanzwe yatanguye mu rwanda cumi na zibiri ikarangiza kurangira kuri munsi gusa rero ikaba samuel uraraba kuntu uhagarara neza kumbura ntituyo tumvikana hariho amajambo amwe agenda aracikagurika kugira ngo abariko bumviriza bumve neza na neza ngene ibikorwa bitunganije rero kuvuga ko ari guhera igitariki 12 ngene za 12 ari ibikorwa byatangura bimeze gute ego uh, kuvuga iyi rero cyane twashimye twiga kwibaza umunsi mpuzamahanga ariko twibuka cyane ubuzima bw'impunzi z'abarundi baracamo aho rero twatuganije ibikorwa bitari bike kuva ruvuga nyamukuru bishika kuri rimwe igikorwa cya mbere Mm, samuweri ndiho turumvikana neza kumbura ngira ngo aho usanzwe uherereye ibirere bishobora kuba batifashe neza aho uherereye raba ngene ukuntu wabigenza kugira ngo eh, ukuntu wohindura kugira ngo ibintu twumvikane neza yego reka kumbura ngira ngo mukanya ndabe eh, ubu byako birumvikana ubu muri ko muranyumva ubu ndakumva neza cyane eh, nari mvuze nti rero twatunganije ayo mahirwe turumvikana mu ntango mugabo mu nyuma bwacu usanga ntituba turakumva neza ah, sinzi ngira ngo ndafise rero agaporobeme ka netiweke ariko ubu nawe sinzi ko munyumva ubu twari bwo turakumva um, naribuze ni kumbure twagize amahirwe samura urashobora gukura telefone yawe muriho paralele kugira ngo tuvugane neza ah, telefone ko ntabwo iriho nako numva umengo bica bigaruka reka gato kumbe tumaze tumire agatumire amate gatoyi mu kanya bwo cyose turabe ngene ibintu byifashe ni kararirimba wezi tatu isanganiro akaburungu isanganiro orenage mushaka gutwakura kuri WhatsApp kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo itandatu na kane mirongo umunani na gatandatu mirongo ibiri na kabiri mirongo itandatu n'umunani mirongo itandatu na kane mirongo umunani na gatandatu na mirongo ibiri na kabiri ariko nibutse abarundi muri ngaha mu burundi sakanya iyi telefone tuba twabahaye kugira ngo mutubipe niyo abari mu mahanga kugira ngo baterere umuganda wabo muri karadiridimba kuko kano kanya na kabarika w'imana ari mu buhinga bw'ivyuma gusa n'akayaga ko ku mugoroba gusa n'amazi y'umusarara ye gusa n'imana yakunga ye gusa n'imana yakungabiye rikara riririmba mirongo itandatu n'umunani mirongo itandatu na kane mirongo inani na gatandatu mirongo ibiri na kabiri ntabwo ko turi kumwe n'urongoye ishyirahamwe baho ni ishyirahamwe ry'abarundi bari muri arizona samuel ubu uko eh, ibintu by'ibirere ngira ngo biba byagiye neza nibaza ko ubu muntu yumva ubu n'amahoro yego ariko navuga nti rero kumbure iyi nzu twatunganije igihe cyane mhm. eh, aho twagarutse ku bikorwa by'ubutaka n'ibisata by'ubukunzi ndetse n'ibitwano kugira ngo turabe ko abarundi bafite intambwe bakava ku ntambwe eh, ku ntambwe turi kuno munsi y'ibindi mhm. umuganda udasanzwe mu kubaka yego ni ukuvuga ah, twaratunganije amahiganwa mm. ah, tugatunganya kandi amahiganwa y'abaririmbyi kugira ngo dushobore gutora umuririmbyi azi ubwa mbere ntabwo mm. ashobora gufasha twarashyizeho kandi ah, umunsi kuri umunsi abarundi bitanze ku ruhande mu gihe mu buzima budasanzwe mm. gihe abarundi mu buhungiro aho nashasha kugira n'ubuvuzi mm-hmm. hanyuma twarashikandi eh, ibiganiro bidasanzwe ku barundi bose baje bavuye mu está no tá CAD, está tá uhum. no CAD, carne aonde maze kubwira ubwo abarundi cyane ko twotora umuti urama ibibazo byose bitegera dutera imbere niyo numero yatumye dutura bose rero ntitwisozera aho ibikorwa bikorwa cyane Mm, ego ibikorwa kumbure mwarabitunganije murashyiraho kubera imyumvire gushyiraho ibi bya Miss Burundi tuba ko ari abantu botorerwa ngaha mu Burundi. Ego murabona yuko uh, turimo igihugu cya mbere hama n'ibintu byinshi z'amazi gwaruka n'abantu. Mm. Usanga abantu novuga kandi n'ingeri yo kwiyumvira kwiyumvira biyumvira igihugu nicyo gituma twiyumviye tuti ni byiza kugira umwigeme kwigema cy'ubwenge w'indero n'amanenga bishobora gufasha kugira ngo warwa n'abandi bakuru quando si Maroca, Rullini, biciule, omnibus, arashobora kudufasha kandi imigenderanire myiza hagati y'abarundi kugira uburyo bw'abanyamahanga benshi ashobora di nk'ibintu Samuel Samuel ntigo twumvikana neza n'ubu sinzi ushaka gusanga ngira ngo ahantu ari ahantu utangura kuvuga bikumvikana neza wogumaho nyene ngira ngo byo dufasha ubona muri ko muranyumva wewe ubwo bunyene nyamba nakumva neza cyane mugabo mu nyuma ugiye ko ugira intuzo ntibisubira kumvikana wogumaho nyene ambo barasinzire byagoranye no yego narivuze ni uwo mwigeme rero mu bisata byose nk'ubu utanguye kudusigurira neza ntirisubira kumvikana sinzi igituma sinzi ingorane kuko ah, n'ubu numva umengo si heza um, reka reka mu masaha mirongo itatu nta benshi ego nk'imisegonda mirongo itatu kumbe tubanze tumire amate uci ugaruka utubwire kumbura nko ku munsi wa gatanu ngene ibintu byari byifashe na cyane cyane ibintu bijanye na conference de bamwakoze ewe burundi ngucurara ewe burundi ngira ndakurira w'urundi ucurarange usa n'ijuru risharijimiye usa n'akayaga ko ku usa n'amazi y'umusarara reka usa n'imana yakungabiye ekusani mana ya kungalie amashoka y'inka inyambo zawe zikwigina amazi atemba inyoni ziririmba bihayagiza ubutore bwawe ewe burundi ngira ndakuririmbe ewe burundi ngucurara yewe burundi ngira ndakuririmba yewe burundi ngucurara usa n'ijuru rishari ry'inyene usa n'akayaga ko ku mugoroba usa n'amazi y'umusarara sanimana yakungaye ekusanimana ye. rainha. Eu é burundu, cutei como é. Akayada, kaguchi janino. Abana bawe, baguteraniye. Eu é burundi, ngira ndakuririmbe. Eu é burundi. nda kuririmbe yewe burundi ubucurarange usana ijuru risharije inyenyeri usana akayaga ko kumugoroba usana amazi y'umusarara reka usana imana Kusani mara ya Bangere gutera neza zo gukunda gushika gupfa ruhongorerwa abarundi bose n'amajambo mfise yo guhaya kayeyeko cika nibunge weragirya basokuru amakuru tuzereka wamanye imisozi ibiyaya n'ibiyaga bigutatse uburundi rumutima w'afurika zo gukunda gushika gufa Kadidimba ku isayicyenda z'Iburundi iminota mirongo ibiri n'ine ni kuri we zitata burungu isanganiro akaburungu orenage aho usanga iyo tuvuze ibintu by'ivyuma hari aho usanga n'ibintu by'ibirere navyo nyene byisubirako bikihagarara ko Samuel ubungira ngo ibintu bimeze neza Nibaze nanje ko dushobora kumvikana Yego muti ibi byo gutunganya kumbure vya Miss Burundi ururirimbo rw'umuririmbyi abo wa mbere muvyumvira gute sinabumvise neza umusoro mu kibazo ni ikibazo nako navuga nti kubera ko imyumvire gutunganya ibi bya Miss Burundi kandi twari kubikorera ino kugira ngo turabe ko two kwitorera umwigeme aciye bwenga sana neza ino mu gihugu ego no kuvuga ibi ni bimwe mu bikorwa nkuna nabizirukanye ariko kandi ikikorwa kikazofasha cyane akazofasha mu gisata cyane cyane n'ubu samuel sinzi ko twumvikana neza sinzi kuri telefone werekeza ku gutwi kumbura ukavuga uri ku gutwi eh, eh, ubu turumva na mugabo utangwe gusigura bica byanga sinzi igituma sinzi igituma sinzi ku by'ukuri eh, gumiza aho nyine rero aho nyine aho nyine Ah, ku buryo rero maze azofasha cyane muri ibyo bisata nameje kudondagura mhm. eh, ibyo kandi bikazofasha cyane cyane urwaruka kuko nk'uko nabivuze iki gihugu kirimo ibintu byinshi bisa bisamaza urwaruka bigatuma urwaruka rukura rutiyumvira cyane kuri kahise cyangwa igihugu cyabo mhm. afasha cyane urwaruka kwibutsa imico n'akantu by'abarundi no kuba umuvugizi w'abarundi no guharuka ahazo bariko baragenda kuko uwo mwigeme azahura n'abandi bigeme bakaranga mu bindi bihugu bitandukanye mhm. kandi basanze hari umugambi muri iki gihugu turimo yo guharuka rero birafasha cyane uwo mwigeme nibaza ko azofasha mu guteza imbere ubutunzi bw'ishyirahamwe baho n'ubutunzi bw'abarundi bari impande ndetse iyo twamukora ku by'ukuri tukamukoresha ibyo twifashishije akaba ari umukanda ntacyo afite ibyo ashaka tuzi ko azadufasha cyane kuko igihugu gishyiriramo iheme tubikoze neza iteka hanyuma ikibazo kijyanye n'abaririmbyi samuel wosubira ukagumeza hahandi wari kare niho twari twumvikana neza ukuyeho bica byankaka ubu naho muranyumva ubu n'amahoro ugumiza aho nyenerera aho nyene yego narimvuze ni ku kibazo naco kijanye n'umuririmbyi kuko ah, twumviye gutora umuririmbyi naho iki gihugu abantu bararyoherwa cyane Mm-hmm. So nubu nubu Samuel nubu ntityo tumvikana neza kumburengera yungumiriza handi barutanguriye sinzi ingene nabusigura ariko ariko bunyene utanguye kuvuga ubuca tumvikana neza ego kubyo rero umva azofasha cyane mu gisata cyo guteza imbere muziki urundi no gushaka ingene kumure n'abandi banyamahanga Eh, samwe ntiwe turumvikana neza kumburinge mu kanya ubwibere nk'uw'intambwe gusa agatelefone gatoya kumbure ngira ngo mu kanya reka iri kuwimana muhinga bw'ibyuma tumira amate mu kanya ngira ngo turadusha tuvugane na Samuel namwe we ushaka kugira icyo uterereye kuri 38 n'umunani 34 na 4 186 na gatandatu 22 na 2 38 n'umunani na 4 zo gukunda gushika guva rukundo rwakundiye abo bose bagize imana bakakubamo shurwerimo teraneza zo gukunda gushika gupfa uruhongore rw'abarundi bose n'amajambo mfise yo guhaya ko ncika nk'ibumbe weragiye irya basokuru kararirimba ku isanganiro aro aro aro areba rundi muri ko mugerageza muri ngaha mu gihugu hagati twavuga na kanya kabari rundi bari mu mahanga kugira ngo batange intererano yabo muri kariririmba abari kugira kuri wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage bonyene izo nomero twabahaye nibo muri kano kanya tusha duzihebera kugira ngo bashobore gutanga umuganda wabo intererano yabo twari twashimikiye ku gikorwa uyu munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ariko abarundi bamwe mu bigeze kuba impunzi bari mu gihugu cya leta zunze ubumwe za amerika cyane cyane muri arizona bakaba bipfuje kugira ngo bashimikirira cyane cyane ku isata cy'indero n'amagara y'abantu ariko bagacishamo bakavuga bati ibintu bijyanye n'imico kama n'ibyo sigara inyuma haba ibi byo gutora umwigeme w'akaranga kandi abaciye n'ubwenge n'ibi byo gutora umuririmbyi ururirimbo ruba rwasumbije izindi mu baririmbyi b'abarundi nuko byuma eh, ibirere ntibyadukundira tubandanya turondera Samuel Ndayiragije ni arongoye ishirahamwe baho ishirahamwe akaba ryo yatunganije ibi bikorwa kugira ngo mu yindwi yahariwe bitirira impunzi wa mirongo ibiri umunsi mpuzamakungu wariwe impunzi ko muri baze bagire icyo bashimike ko nakubwiye ko bashimikiye cyane ku bintu bijanye n'indero ngo bigeze gufasha na cyane cyane bari mu makambi ngorerwa abarumbi bose n'amajambo mfise yo guhaya kayeye kocika n'ibunge weragirya basokuru byararera kuza burundi ibibondo byawe wibarutse tuzabarundi tuzokurwaniye Chicago, Chicago Fire. Kahugu kanje cheza na kunze kama kumutima kurigatoyu vise ubutore benintwaro y'intwari uramba imbara ntaco no guhangwa ivurije vyinshi nturamba umusagarare imvura nyazo ziharani amajambere nta murundi w'umutima yovyibagira senga gisangi riva kumana kamwe amata n'ubuki warahahajura henagurwa mpore ndi watemvye iyakuremye nikuzigame nduzorwe mwisanganya nurambusagarare waribarutse imvura nyazo ziharanira amajambere murundi w'umutima yovyibagira urangwa ku mutima w'afurika nitekane nitekane ntabwo wabyayura begeranya nta murozi nta mwansi azo kwigera ahirahira ngo agukore mukwa nturambusagarare wari barusi imvura nyazo ziharanira majambere na murundi w'umutima yovyibagira ewe burundi abatakuzi bazotira karembe bave kwihanga baganiyuri wewe karabuhore bazova iwacu bata baririmba bati nuramba wari barutse imvura nyazo ziharanira amajambere nta murundi w'umutima Wanangu sija hapa mchongo. Juzi kati nilikuwa Masaki wanangu. Eh. Kukaa hivi katokea kwini. Ghafla mwanangu kaja mshikaji na benzi mwanangu kavimba kinyama yani. kwini kawa moto sio poa. Ah. Kwini huyu kwini. Yaani, Ega ye mwe murazi kibare cyacu imba mwibahari nini umutima wagutse n'abantu b'abagabo imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga ku isaha y'icyenda mirongo itatu n'icyenda i bujumbura mu burundi n'isanganiro Mudutungere kuko ibintu by'ibirere bitari kubera tworohereza kugira ngo dushobe kuyaga n'abarundi bari mu mahanga badukurikira kuri wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu orena hari muri kadiridimba aho twashimikiye ku ndero ku gisata cy'indero na cyane cyane mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi aho abari mu ishyirahamwe baho muri arizona muri leta zunze ubumwe za amerika bahaye agaciro abagiye bafasha muri icyo gisata n'igisata cy'ubuvuzi ibira rero ntibiri ko biradukundira ni ko kugira ngo dushobore kuganira nawe n'akaruruhohe k'ubutwari bwiwe yamaye ivuna akamashimagizwa ubwenge 血。 kweza y'icyenda n'iminota mirongo ine n'umwe n'isanganiro uri kurakurikirana ibujumbura mu burundi samuel buhoho ngira ngo gato gato hariho ibirere byemera ni imporu haro ego ndabumva kugira ngo kumbure ko ndabona umwanya uri kusa n'ubugenda kuko ibirere bitagiye bitworohereza Eh, dushimikirana cyane cyane kuri iki cyo ku munsi wa gatanu na cyane cyane mwahita ngo ni conference deba ego icyo gikorwa twabikoze neza mhm. kuko abarundi benshi baza ko banyotewe ihe ahinduka rihera mu by'abarundi bari hanze bivanye n'ukuntu babona uburundi n'ingeni Mm-hmm. no kwemera kandi icyo bari ku mugaragaro mm-hmm. kuko byaragaragaye ko ari abarundi bagira bemera icyo bari ariko uh, ikintu cy'umutungo byakunze ko ni uko twese twabonye ko gukorera hamwe ari cyo kintu gifite byinshi ntara zitandukanye eh, leta zimwe za amerika kandi twabona gukora gusa ariko tukaba tugiye gukorera mu ntara zitandukanye kugira ngo dushobore kubona Samuel ivyo rero mubona bizofasha gute nko ivyo mwipfuza muti vyogenda uko tukaje hamwe tugakorera hamwe mubona byofasha gute uburundi sindabumvise neza mvuze n'ibyo n'ibyo n'ibyo bikorwa kumbure mu bimbo bamuhakoreye ngaho umuntu abyufasha gute Burundi ah sinumva ikibazo cyane musubira Nari mvuze nti ibyo bikorwa kumbure mukorera ngaho mugaye muga mukitunganya mukabonana mukavugana mukavuga muti turakoze iki mubona byofasha gute igihugu cy'u Burundi musanze mumuvamo eh, muri rusange ibihugu byose byo muri afurika bice bavuga mirongo icyenda ku ijana bitezwa imbere n'abarundi rero abarundi twagize amahirwe yo kuba mu bihugu gutura ibihugu bibyifise hariho ingendo nshasha abarundi twigirira bigatuma abarundi twobora twarabonye rero yuko abarundi bari hanze benshi cyane mugabo guterera umuganda kugira ngo ducunge igihugu cyubake kuri nta ruhara runini tuba tugira ko kenshi turabwiriza amajyamba gusa kuko ari dukwiye ibikorwa byo gukora igihugu rero twabonye yuko dukwiye gukora igihugu tukagikorera nk'uko ibindi bihugu biri hano abandi banyamahanga ngaha babikoze mu bihugu byabo kuvuga nko kubaka ibitaro amashuri amabarabara amahirwe agezweho ya kijyambere kubyara rero natwe twabonye yuko dushize kandi ntacu natwe tudakomeye cyane kandi dukomeye cyane ko rero twabonye yuko iyo ngenda ariyo dukwiye gukora kuko dufite impunzi z'abarundi bari hanze y'igihugu bagowe dufite abarundi bandabona ikora mu burundi bishwe n'inzara dufise urwaruka rufite hamwe n'abandi twarayifashe kandi twarayihariye tujye kugerageza nayo mu myaka iri imbere yari myinshi Ego hoba hariho imigambi kumburebaho mufise yo gukorera mu gihugu cy'u Burundi atari muri Arizona honyene iyo migambi turayifise cyane kuko uh, kumenya yuko ibi byose twagize hakorana cyane ah, na Miss Burundi USA ni ukuvuga muri gihe mu hambere Burundi dukenera ko akora muri diaspora cyane agakorana n'abarundi bari hanze mm-hmm. rero Miss Burundi ni ukuvuga asohotse igihugu tugomba yuko ajya muri leta zini abanza gukora na Miss Burundi USA kuko Miss Burundi USA nawe azoba aduserukira kandi n'ibintu byinshi azoba lasciare vediamo come ti pongo che si pone ancora di denti non mi messo pure io il sei ma non facciamo non vediamo a non va di denti no uretse kumburengera ngo abarundi begereye ngaho muri Arizona no muri Leta z'Ubumwe za Amerika n'abandi bari bavuye mu bihugu bitandukanye nka za Canada n'ahandi bobo kugira ngo kumbura iki gikorwa cyo kumva ko abarundi bashobora gukorera hamwe bagateza imbere igihugu cy'amavukiro mwoba mwakivuganye kwiki nk'uko nabivuze abarundi baje bavuye mu gasitani turafise n'abavuye muri no munsi y'inzu abantu biga shababi mm, raba ukuntu wasura ugahagarara neza ahantu wari utanguriye samwe Eh, narimvuze nti abo bose barabonye ko imyaka abantu bitunze muri za ari myinshi cyane tukaba tugize icyo bita kugereranya kuraba icyo tumaze gushikamo tukamenya yuko atakintu twese twirata abantu tumaze gushikamo tugereranije mm. ego samuel kumbure twebwe ibintu by'ibirere mbona bitari ko biroroshye reka tumushimire samuel rero aranguye ishyirahamwe baho yo muri arizona ibirere ntibyatworoheje mu dutunge kuri iryo jwi kumbure mwumva ritavuga neza mu kanya tujya dusozera kararirimba nuko rero hano niho duciye dusozerera karadirimba dutunge kuko ibirere bitatworohereje ariko twari twashimikiye kuwa mirongo ibiri ruheshi ku mwaka utasha amakungu ahimbaza umunsi wahariwe impunzi izo nazo ugasanga zigira ingorane zishingiye ku buzima zitari nke tukaba rero twashimikiye muri kadirimbo umunsi twashimikiye ku bikorwa by'abarundi baba Arizona muri leta z'ubumwe za Amerika bakaba bari mu ishyirahamwe baho aho uh, guhimbaza uyu munsi mpuzamakungu hari impunzi bahaye agaciro igisata cy'indero bakaba bari bagiye babafasha cyane cyane ngo bagiye bafasha mu gisata cy'indero haba mu makambi y'impunzi atandukanye abo ngo bakazoronka ubushimwe butandukanye n'ibikorwa mbere bitari bike bijanye n'akaranga k'uburundi ariko uwimana yagwa mfasha muhinga bw'ivyuma reka nshimire samuel e, ndayiragije ari muri arizona ni warongoye baho niwe twariko tuvugana nubwo birere bitatworohereje Eriko Imana ariko amfasha muhinga bw'ivyuma wenda mukengurukire ijwi mu biganiro rya rya Ernest Pablo bajiwabo waniye kurikirana akadiyo isanganiro. Nimuze piginunguru mwe nimuze barundi mwe nimuze